Father. 성, 성부 하나님. There's the Son. 성자 하나님. And there's the Holy Spirit. 그다음에 성령. So he's a real person. 그래서 성령도 인격체입니다. He's a third person of the Godhead. 그래서 삼위일체에 소속되어 있어요. And sometimes we might think of him as The Holy Spirit that shows up in the New Testament. But the Holy Spirit has had a role since the beginning. 하지만 성령님은 구약 나타나셨어요. So we actually see the Holy Spirit's role in creation. 그래서 창조서부터 성령님이 나와 있습니다. In Genesis 1, 2. It says the earth was formless and void. 예, 그래서 땅이 공허했는데 And darkness was over the surface of the deep. 예, 그래서 우남이 성령이 땅을 덮고 있었다고 합니다. And the spirit of God was moving over the surface of the waters. 그때 하나님의 영이 운행하고 계셨다. We also see his role in the creation of man. 예, 그리고 또한 사람을 창조하실 때도 성령님이 역사하는 걸 보십니다. And in Genesis 2:7, 창세기 2장 7절을 보면 The Lord God formed man of the dust from the ground. 저 하나님이 이제 사람을 진흙으로부터 지으셨어요. And breathed into his nostrils the breath of life. 그리고 이제 코에다가 생기를 불어넣으셨어요. And man became a living living being. 그때 사람이 이제 생명체가 되었습니다. That word breath right there in the Hebrew 여기 생기라는 그 단어를 히브리어로 보면요. also means spirit. 예, 영이라는 뜻을 가지고 있어요. So God breathed his spirit into man 그래서 하나님은 사람에게 하나님의 영을 주세요. and that's what actually created life. 그게 거기에서부터 생명이 나왔습니다. So throughout the Old Testament we can see the presence of the Holy Spirit. 그래서 구약 시대에서부터 저희는 성령님의 그 존재를 볼 수 있어요. When he came upon people like Samson and David and Gideon, 그래서 삼손, 다윗, 길, 어, 기드온 같은 사람들에게 임하셨어요. So you see when the Holy Spirit comes upon and they did miracles. 그래서 이제 성령님이 임하면 기적을 사람들이 행했어요. But when Jesus comes to the earth, we see that the Holy Spirit's within him. 근데 예수님이 오실 때는 그 안에 성령님이 내재한 것을 볼 수 있습니다. And Luke through, sorry, with him, not within him, with him. 그 안에가 아니라 이제 하나 예수님과 함께 있다는 것을 볼 수 있습니다. In Luke 3:21, Jesus is being baptized in water. 예, 그래서 누가복음 3장 21절 14절을 보면요. And the Holy Spirit comes like a dove. 그때 성령님이 비둘기처럼 임해요. Right after that in Luke 4:1. 그리고 나서 누가복음 4장 1절을 보면 Jesus is being filled with the Holy Spirit. 예수님이 성령의 충만함을 입습니다. And returns from the Jordan and the Holy Spirit leads him into the wilderness. 그리고 나서 요단강에서 나오신 다음에 예수님 광야로 들어가시죠. So we actually see when Jesus interacts with the Holy Spirit. 그래서 예수님이 성령님과 함께 작용하는 것을 볼 수 있어요. But Jesus was constantly talking about how he and his father were one. 근데 예수님은 계속적으로 아버지와 나는 하나이다라고 이제 How he didn't do anything unless he saw his father do it. 자 아버지가 하시는 것을 보고 그때서야 내가 한다라고. So when Jesus was on the earth, he was demonstrating something to us. 그래서 예수님 이 땅에 계셨을 때 우리에게 뭔가를 보여주고 계시는 거예요. This relationship between him and the father. 그래서 예수님과 이제 성부 하나님의 그 관계를 보여주시는 거죠. And in that same way, the Holy Spirit does this. 마찬가지로 성령님도 그렇게 그의 역사십니다. He's constantly demonstrating his relationship with the Father and the Son. 예, 그래서 성령님도 성부 하나님, 성자 하나님과의 그 관계를 우리에게 보여주고 있는 거예요. Because even though there are three different beings, 예, 그래서 세 가지 다른 존재인데 They're also one. 또 하나이시죠. So they do everything together. 그래서 모든 것을 같이 합니다. And they're in constant unity with each other. 그리고 계속적으로 연합 가운데 있어요. So in John 14:16, 그래서 요한복음 14장 16절을 보면 it says and I will pray to the Father. 내가 성부 하나님께 기도하겠다. And he will give you another comforter. 그리고 또 다른 너희 보, 너에게 보혜사를 줄 것이다. That he may abide with you forever. 그리고 너희 안에 영원히 거할 것이다. 있습니다. In John 16:7 and 8. 그리고 요한복음 16장 어, 7, 8절을 보면 says nevertheless I tell you the truth. 그럼에도 불구하고 내가 너희에게 진리를 말한다. It's to your advantage that I go away. 내가 떠나는 것이 너에게 유익이다. For if I do not go the helper will not come to you. 왜냐면 내가 떠나지 않으면 보혜사가 너에게 오지 못한다. But if I depart I will send him to you. 네, 내가 떠날 때 내가 그 돕는 이를 너에게 보내 주겠다. And when he is come he'll convict the world of sin and of righteousness. sins. 그리고 그 돕는 이가 올 때 사람들의 죄와 그리고 의에 대해서 깨달음을 줄 것이다. So Jesus said that. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. In Mark 16:15. 마가복음 16장 15절에 He says go into all the world and preach the gospel to every creature. 그래서 모든 곳으로 들어가서 복음을 전해라. In Luke 24 verse 49. 그리고 누가복음 24장 19절을 보면 He says behold I'm sending forth the promise of my father upon you. 그래서 아버지가 약속한 대로 내가 그분을 너에게 보낸다. But you are to stay in the city until you're clothed with power from on high. 내 하늘로서부터 오는 능력을 받을 때까지 너희는 이 도시에 남아 있어라. So I want you to use your imaginations with me for a minute. 그래서 여러분 한번 같이 상상해 봅시다. I want you to imagine what it might have been like to be one of the disciples walking with Jesus. 그래서 예수님과 함께 걸었던 그 제자라고 한번 생각을 해 보세요. Did you know the disciples were between the age of like 18 and 20? 그 제자들의 나이가 18살에서 20살이었던 거 아세요? They were young people. 굉장히 젊었습니다. And Jesus was 30 years old. 그리고 예수님은 30살이셨어요. That's four years younger than me. 예, 저보다 4살 어리셨던 거예요. So the disciples and Jesus were the people's age in this room. 그래서 예수님과 제자들의 나이가 이 방 안에 있는 사람들의 나이예요. So in in those times you did as an occupation whenever your father did. 예, 그리고 그 당시에는 아버지가 한그 직업을 그대로 몰려, 물려받습니다. So if your dad was a fisherman, you were a fisherman. 그래서 만약에 아버지가 어부면 나도 어부고. If your dad was a tax collector, you were a tax collector. 그리고 아버지가 세금을 거두는 자라면 나도 그런 사람이 되고. Like Jesus was a carpenter because Joseph was a carpenter. 예수님이 목수였던 것은 요, 어, 요셉이 목수였으니까. So you did what was expected of you. 예, 그래서 부모가 원하는 대로 기대하는 대로 하는 거예요. But they were 19, 20-year-old guys. 그래서 19살, 20살밖에 안 되는 이 청년들이에요. Full of ambitions and dreams. 야망도 있고 꿈도 얼마나 많겠어요. And here comes Jesus on the scene. 근데 갑자기 예수님이 등장하셨어요. And he finds them in their occupations. 그래서 일을 하고 있는 그 가운데서 예수님이 그들을 찾으셨죠. And he calls them to leave everything and follow him. 그래서 모든 것을 버리고 나를 따르라라고 예수님 말씀하셨어요. It sounds like a DTS. 마치 DTS 같지 않아요? He says, "Come and do what I'm doing." 그래서 와서 내가 하는 거를 같이 하자. I think they were probably pretty excited. 굉장히 흥분하지 않았겠어요. They didn't have to do what they were expected to do. They got to go on an adventure with Jesus. 예, 그래서 부모님이 원하는 대로 하는 게 아니라 예수님과 모험을 시작한 거예요. So they walked with Jesus for the next three years. 그래서 3년을 예수님과 함께 걸었습니다. They got to do life with him. 그래서 같이 삶을 살았죠. They stayed in the same room with him. 방에서도 같이 있고. They ate their meals with him. 음식도 같이 먹고. They played and did activities. 그래서 같이 놀기도 하고 같이 여러 가지 활동을. And they watched Jesus minister. 그리고 예수님 사역하는 걸 봤어요. And he taught them and loved them. 그리고 그 제자들을 가르치고 또한 사랑해 줬죠. Jesus was their best friend. 예수님이 제일 좋은 친구였어요. And he was a perfect friend. 그리고 완벽한 친구였죠. He's perfectly patient. 왜냐면 완벽하게 He was always kind. 그리고 항상 선하시고. He was Jesus. 예수님이셨어요. So I can imagine what it might have been like staying in the same room with him. 그래서 예수님이랑 같은 방에 있다라는 게 어떻겠어요? Jesus is trying to go to sleep. 예수님이 자려고 하는데. And he's like, John, quit talking. So, 아 요한, 그만 좀 얘기해. And here's these guys just goofing off. 근데 이 청년들은 계속 서로 장난치고 그러고 놀, He 놀아. probably looked towards heaven and like, Jesus, do you see what you've given me? 그래서 예수님이 하나님 저에게 이런 사람들을 붙여주셨어요. They're wrestling around. 서로 씨름하고 They're normal dudes. 그냥 평범한 청년들이에요. And they're doing life with Jesus. 근데 예수님과 같이 삽니다. They feel so comfortable with him that one would even feel comfortable to rest his head on his chest. 예수님이 너무 편안하게 느껴져서 어떤 사람은 쉴 때도 예수님의 가슴에다 머리를 대고 쉬었어요. It's like the ultimate bromance. 예, 진짜 로맨스 한 장면이죠. They feel that they they love their life with him. 예수님과 같이 사는 거를 너무 좋아하고 있는 거예요. And it says that Jesus did so many miracles that on the earth. 그래서 예수님이 이 땅에서 너무 많은 기적들을 하셨어요. That it wouldn't fit into the books of the earth. 예, 그래서 어떠한 책에도 다 기록할 수 없다라고 나와 있습니다. So that means way more happened than what we know about. 그래서 우리가 아는 것보다 더 많은 기적들이 일어났어요. He did a whole lot more than what we read about in the Bible. 성경에서 우리가 읽는 것보다 더 많은 것들을 하셨어요. We he just got the highlights. 근데 우리는 하이라이트만 받은 거죠. So they got to do this with him every 그래서 그들은 예수님과 함께 날마다 있었어요. And they would fail and he would still love them. 그들은 실패해도 예수는 여전히 사랑해 줬어요. So they were close. 예, 그래서 굉장히 친했습니다. And then Jesus tries to explain to them about having to go to the cross. 그리고 나서 예수님이 십자가에 자기가 가야 된다라고 얘기를 해줘요. But he, but they don't understand what he's talking about. 근데 제자들은 이해를 못하죠. They, they've seen Jesus do so many things. 예수님이 행하시는 많은 일들을 봐서 that he could do whatever he wanted. 그냥 예수님이 원하는 대로 하지 않을까? Why would he willingly go to the cross? 왜 십자가를 그냥 그렇게 쉽게 가시지? And so they go through the most heart-wrenching experience. 가장 마음 아픈 경험을 했어요. Of Jesus, their best friend. 가장 친한 친구 예수님이. Their perfect friend. friend 그들의 완벽한 친구 예수가 is crucified. 십자가에 못 박히는 것을 봤어요. But they know that he has the ability to get off that cross if he wanted to. 근데 예수님이 원하면 그 십자가에서 그냥 내려올 수 있다라는 걸 제자들이 알아요. Why would he choose to do that? 왜 예수님은 그렇게 하기를 선택하셨을까요? Now if the person that you love the most 여러분이 가장 사랑하는 사람이 willingly chose to die 그냥 의지적으로 스스로 죽겠다고 하면 most of you would be angry. 많은 사람들이 화를 낼 거예요. Why would you do that? 왜 너가 그렇게 해? Why would you if you love me why would you go die? why? 나를 진짜 사랑하면 왜 가서 죽어? So they're experiencing emotional trauma in that moment. 그래서 감정적인 트라우마를 경험하고 있겠죠. And in the place of not understanding. 그리고 이해하지 못하는 그 상황에서 they completely failed Jesus. 예수님을 완벽하게 실패했습니다. They fail him so bad that they swear that they don't know him. 예, 그래서 욕을 하면서 나 예수님 몰라라고 부인을 해요. His perfect friend that always loved them. 항상 사랑해 줬던 그 완벽한 친구. They denied and betrayed him. 예, 부인하고 배신했습니다. Sometimes I think that we're like that. 어떨 때는 우리가 그렇다라고 생각이 될 때도 있어요. When we don't understand why something happens. 왜 일이 일어나는지 이해하지 못할 때. sometimes when we doubt Jesus. 그리고 그때 우리는 예수님을 의심합니다. Why would after why would somebody that has an encounter with Jesus? 예수님을 만난 사람이 왜 walk away. 그냥 예수님을 떠날까요? Deny him. 부인하면서. It's usually in the place when we don't understand why. 우리가 왜라는 것에 대한 이해함이 없을 때 떠납니다. Why something happened the way that we didn't think it should. 어, 이렇게 되면 안 되는데 하는 그런 상황이 일어났어요. So they utterly fail. 그래서 그들이 완전히 실패했습니다. And Jesus dies. 그리고 예수님이 돌아가셨어요. And he's in the grave. 그리고 무덤에 but, but they don't know that he's coming back. 되었어요. 근데 예수님이 돌아오는 거를 제자들은 몰라요. They still don't get it. 아직도 이해를 못 해요. And then they go go through the crazy experience of having Jesus show up three days later. And you know where he finds them? Right back in their old lifestyle. 그들이 옛날 생활 방식으로 돌아가는 거예요. Whatever they were doing before Jesus said, "Follow me." 나를 따르라 하기 이전의 그삶 is what they went right back to. 바로 그 삶으로 돌아갔어요. How many of us do that sometimes? 우리 또한 그렇게 할 때가 있죠. But you know what Jesus did? 네, 예수님은 어떻게 한지 아세요? He cooked them breakfast on the beach. 예, 바닷가에서 아침을 지어줬습니다. In their complete failure, he cooks them breakfast. 완전히 실패한 사람들에게 예수님이 아침을 만들어 주셨어요. He doesn't rebuke them or discipline them. 그들을 꾸짖지도 가르 훈계하지도 않아요. He just calls them back in. 그냥 다시 돌아오라고 얘기합니다. Group hug, guys. 그냥 다 같이 우리 허가자. I could imagine the shame that they were feeling. 그들이 느꼈던 그 수치감을 한번 상상해 보세요. But the excitement that Jesus was back. 근데 예수님이 돌아왔다는 것에 대한 또 흥분이 되겠죠. And they could see the holes in his hands. 그리고 손에는 구멍이 나 있는 걸 볼 수 있고. And then he tells them something crazy. 그리고 나서 예수님이 아주 놀라운 이야기를 또 해요. It's the verse that I read. 제가 읽었던 구절입니다. He says, "It's to your advantage that I go." 내가 떠나는 것이 너에게 유익이다. Because if I don't go, he won't come. 왜냐면 내가 가지 않으면 그분이 오시지 못한다. And they're probably like, "You're crazy, Jesus. Did you see what happened the last time you left?" 예수님 미쳤어요. 예수님이 지난번에 떠났을 때 어떤 일이 일어난지 아시잖아요. We failed. 저희 실패했어요. It could not be to our advantage that you leave. 예수님 떠나는 게 왜 저에게 유익이에요? But he says if I don't go, he won't come. 근데 예수님은 계속 내가 가지 않으면 그분이 못 오셔. They're probably like so what? 그래서 뭐 그래서 뭐 어쩌 어쩌다고요? You're Jesus. 당신은 예수잖아요. And then he said something even crazier. 근데 예수님이 더 놀라운 말을 해요. He said, "Greater things will you do than I even did." 내가 했던 것보다 너희가 더 위대한 일을 할 것이다. They're like Jesus, something happened to you when you're in the grave because you're crazy. 예수님 돌아가실 때 뭔가 좀 안 좋은 일이 있었나 봐요. 완전히 지금 You did more miracles than fit in the books of the earth. 세상에 기록할 수 없을 만큼 많은 기적들을 행하셨잖아요. How could we possibly do greater things than you? 어떻게 우리가 예수님보다 더 놀라운 일들을 할 수 있어요? And he says, "Because the Holy Spirit's going to come." 네, 예수님이 성령님이 오시기 오시기 때문이야. And when he comes on you, 그리고 너에게 임하면 you will receive my power. 너희가 나의 권능을 받을 것이다. But see, they don't have the Bible. 그들은 성경이 없어요. So they don't know. 그래서 그들은 모르죠. And they're thinking greater. It's greater for us. 그래서 우리한테 이게 더 좋다고요? Last time the Holy Spirit showed up. A dove flew out of the sky. 성령님이 지난번에 임할 때는 그냥 비둘기로 나타나셨잖아. And then Jesus went in the wilderness for 40 days. I don't think that's better. 그리고 나서 예수님 광야를 40일 들어가셨잖아. 그게 어떻게 더 좋아? But he's trying to convince them that it is. 근데 예수님은 계속 이게 더 유익이라고 설득을 하고 있는 거예요. And then they go through the craziest experience. 그래서 가장 놀라운 경험을 또한 하게 됩니다. Jesus floating off to heaven. 예수님이 하늘 위를 둥둥 떠서 올라가요. Bye Jesus. 그래서 안녕. And now they're like, we're gonna go wait for the Holy Spirit? 그러나서 우리가 성령님을 어디서 기다려야 된다고? You know that feeling when you drop someone off that's leaving and you feel sad when you go home. 그래서 여러분 공항에 누구를 데려다주고 혼자 집으로 갈 때 그 슬픈 느낌 아세요? There probably was this place of like Jesus is gone. 어 예수님 또 가셨어. We're gonna go wait for the Holy Spirit. 가서 뭐 성령님 What's gonna happen? Is a dove coo gonna fly in the back of the room? 그러면 뭐 비둘기가 방 뒤에서 날아오 날아올 건가? They don't know. 그들은 몰라요. So they go to to the prayer room. 그래서 기도실로 갑니다. And they're waiting. 그리고 기다려요. 120 of them were in there. 120명이 기다려요. And outside of this building, 그리고 그 건물 밖에는요. The Jerusalem Council was going on. 예루살렘의 예루살렘의 그 위원회가 열리고 있어요. The religious leaders of the day. 그 당시의 종교 지도자들이 함께 From 모였어요. different nations. 그래서 다른 나라 각 지도자들이 왔어요. And they're in there waiting on the Holy Spirit. 그리고 제자들은 방 안에서 성령님을 기다려요. Because Jesus said, "Go into the city and wait until you receive my power." 왜냐면 예수님은 너희가 이 도시에 남아서 내 권능을 받을 때까지 기다려라. But they're probably thinking, "Is someone going to walk in the back door?" door we don't know. 근데 뭐 뒷문을 누가 걸어 들어올 건가 잘 모르겠다. And to their shock. 근데 그들이 정말 충격을 받은 거죠. About 9 a.m. in the morning. 한 아침 9시에. About a half an hour earlier than right now. 그래서 지금보다 30분 이른 시간에. A noise like a violent rushing wind ripped through the house. 가장 그 강한 바람 소리가 방 안으로 들어요. Like a tornado or a hurricane or a cyclone. 예, 그래서 허리케인이나 토네이도 같은 그런 소리가 강한 바람 강풍이 불어요. A noise like a violent rushing wind. 예, 아주 강한 바람 소리가 들립니다. And if that isn't crazy enough. 근데 그게 그것보다 더 놀라운 게 있어요. Fire from heaven says tongues of fire. 그래서 하늘에서 불이 임했다라고 합니다. Came out of the sea wing. 예, 그 천장에서 and rested on different ones of their head. 예, 그래서 각 사람의 머리 위에 임했다라고 합니다. So a storm inside of a building. 그래서 건물 안에 폭풍이 일어나고 있는 거예요. I mean, we have open windows, so I don't know what theirs look like. 예, 그래서 우리는 창문이 다 열려 있지만 그 건물은 어땠는지 모르겠어요. But even if we didn't, if a noise like a violent rushing wind came in here, 근데 우리에게도 만약에 강한 어떤 강풍이 들어온다. Most of you would be screaming, "Get down!" 그러면 많은 사람들이 야 엎드려. 그러고서 놀래겠죠. And then fire comes. 그리고 나서 불이 임해요. And hits them on the head. 그리고 그들의 머리에 임합니다. You're probably like your head. 그래서 야 지금 미쳐 보여. I would be freaking out. 정말 놀랐을 거예요. And then it says that they started to speak in languages that they didn't know. 그리고 나서 그들이 서로 알아듣지 못한 언어를 말했다고요. And they come walking outside of the building. 그리고 나서 건물 밖으로 나와요. I think they might have been stumbling and staggering a little bit. 그래서 넘어지기도 하고 이제 비틀거리면서 나왔겠죠. Because one of the religious leaders outside. 왜냐면 밖에 있는 진, 종교 지도자 한 사람이. He goes. Oh. And he looks what time it is. 어, 지금 몇 시인지 알아? And he goes, It's only morning and you're drunk. How disgusting. 아침인데 지금 술 취했어? 그게 얼마나 역겨워? And he stands up and he says, Oh no, we're not drunk like you think. 그리고 나서 제자가 일어서서 아니에요. 우리가 당신이 생각한 대로 술 취하지 않았어요. He says, We've been filled with the Holy Spirit. 우리에게는 성령 충만함이 임했습니다. And he begins to preach. 그리고 나서 복음을 전하고 있어요. In the last days, he'll pour out his spirit on all flesh. 그래서 마지막 날에 그 영이 임할 것인데. And his young men will dream dream dreams. 젊은 사람들은 꿈을 꿀 것이고. Or the other way around, see visions and dream dreams. 예, 그래서 환상을 보고 꿈을 꿀 것이다. And he begins to preach the gospel. 그래서 복음을 이제 전하기 시작해요. And signs and wonders broke out. 그리고 그때 기적과 이사가 나타납니다. They were speaking in languages they didn't know. 알아듣지 못한 언어를 말하고 있어요. And it says 3,000 became followers of Jesus. 그리고 그때 3,000 명이 예수님께로 돌아왔다고 합니다. And in that moment, 그리고 그 순간에 the New Testament church was born. 그때 신약 성서의 그 초대 교회가 은혜가 나타난 거예요. With signs and wonders and salvation. 그래서 기적과 이사와 사람들이 영접함으로써 교회가 시작된 거죠. Oh my goodness. So the power of the Holy Spirit fell. 성령님의 능력이 그들에게 임한 거예요. And it's still for today. 그리고 그게 오늘에도 동일합니다. And so that's what we even want to see happen. 우리가 그것을 보기를 원해요. Could you imagine being a part of all of that? 여러분이 그것을 경험했다고 한번 생각해 보세요. So The Holy Spirit is more than just some ethereal thing that's out there. 예, 그래서 성령님은 어 저기 어디 떠돌아다니는 영이 아닙니다. He has responsibilities. 성령님에게는 책임이 있어요. And one of them is taking the place of Jesus on the earth. 그리고 그 역할 중에 하나는 예수님이 하셨던 사역을 하시는 겁니다. Revealing and showing Jesus to the world. 그리고 예수님을 온 세상에게 밝히시는 분이에요. And demonstrating and doing the works that Jesus did. 그리고 예수님이 행하셨던 그 사역을 똑같이 6가지 동안 하시는 거예요. So the Holy Spirit's constantly pointing Jesus. 그래서 성령님은 계속적으로 예수님을 가리키고 있는 거예요. He doesn't point to himself. 그래서 자기 자신을 가리키는 게 아니에요. He's showing the way to Jesus. 그래서 예수님께 어떻게 가야 되는지를 보여주고 있는 거예요. And um, in John chapter 14, 15 and 16. 그리고 요한복음 14장 15절에서 16절. The Holy Spirit is called by Jesus. 그래서 성령님이 예수님께로 This word called parakletos. parakletos. 플레어키타스라는 단어가 있어요. And that word means comforter. 그것을 위로하는 자, stand by, 같이 서는 자, advocate, 그리고 변호해 주는 intercessor, 자, 중보자, teacher, 교사, friend, 친구, guide, 인도자, counselor, 상담가, strengthener, 힘을 더하는 자, leader, 리더, helper, 돕는 이, and partner. 그리고 파트너입니다. He's all of those things. 성령님이 그 모든 역할을 다 하세요. So he gives us everything that we need. 그래서 우리가 필요한 모든 것을 주신 거예요. The Holy Spirit has the qualities of a person. 그리고 성령님은 사람의 그 또한 인격체를 가지고 있어요. He has a mind. 생각을 가지고 있고요. Romans 8:27. 예, 그래서 로마서 8장 He has a will 1 Corinthians 12:11. 그리고 고린도전서 12장 11절을 보면 의지가 있으세요. He has emotions Romans 15:30. 로마서 15장 30절을 보면 감정을 가지고 계세요. He speaks Acts 13:2. 사도행전 13장 2장을 보면 그분은 말씀하시고 He bears witness and he testifies. 그리고 또한 어, 증언을 해 주시고 John 15:26. 요한복음 15장 26절. He prays and he makes intercession Romans 8:20. 26. 그리고 로마서 8장 26절을 보면 기도하시고 중보해 주십니다. So his mind, will, and emotions. 예, 그래서 생각과 의지와 감정을 가지고 계시고. He speaks and he bears witness. 말씀하시고 증언하시고. And he makes intercession. 그리고 또한 중보하십니다. The Holy Spirit has the feelings of a person. 그래서 성령님은 사람의 감정을 그대로 가지고 있어요. He can be grieved, Ephesians 4:30. 그리고 에베소서 4장 30절을 보면 똑같이 슬퍼하시고. He can be insulted, Hebrews 10:29. 그리고 히브리서 10장 29절을 보면 또한 모욕 당하기도 하고. He can be lied to, Acts 5:3. 그리고 사도행전 5장 3절을 보면 거짓말을 들을 수 있어요. He can be blasphemed or spoken against, Matthew 12:31. 그리고 마태복음 12장 31절을 보면 또한 사람들이 모욕하고 모독할 수 있어요. He can be resisted. resisted Acts 7:51. 사도행전 7장 51절 사람들이 저항할 수 있어요. He can be vexed or made mad Isaiah 63:10. 이사야 30 63절을 보면은 또 어, 화를 낼 수도 있어요. And he can be quenched 1 Thessalonians 5:19. 그리고 데살로니가 전서 5장 19절을 보면 우리가 성령님을 위축시킬 수 있어요. So the Holy Spirit has the feelings of a person. 그래서 성령님은 사람이 가지고 있는 그 감정 그대로 다 가지고 계세요. He's a divine person living inside of us. 우리 안에 살아계신 아주 신성한 생명체이십니다. And he's working within us to fulfill the will of God. 그리고 하나님의 뜻을 완성하는 데 우리에게 주어졌어요. So he so the so Jesus saves us. 그래서 예수님이 우리를 구원하셨어요. But then he gives us a calling. 그리고 나서 우리에게 부르심을 주십니다. He gives us a purpose. 우리에게 목적을 주세요. And then he gives us his holy spirit. 그리고 나서 저에게 성령님을 주세요. That actually gives us the ability to do what he's called us to do. 그리고 성령님을 통해서 우리의 부르심을 완수할 수 있는 거예요. So one of the greatest things we need to understand and have 그래서 우리가 반드시 가져야 되는 이해함이 뭐가 있냐면 It's a personal relationship with the third person of the Trinity. 우리가 그 삼위일체의 세 번째 그 존재와 관계를 가져야 합니다. God the Holy Spirit. 성령 하나님. To actually really know him. 그래서 그분을 알아가셔야 돼요. Now the Holy Spirit has a ministry of what he does. 성령님은 사역이 있으세요. The Holy Spirit draws people to Jesus. 성령님은 사람들을 예수님께로 가리킵니다. John 16:8. 예, 요한복음 16장 8절. That regeneration is the work of the Holy Holy Spirit. 예, 그래서 사람들을 소생케 하는 게 성령님의 몫이에요. John 3, 3 through 5. 예, 그리고 요한복음 3장 3절에서 5절. The Holy Spirit dwells with every believer. 1 Corinthians 6:19. 예, 고린도전서 6장 19절을 보면 모든 믿는 자 안에 성령님이 있어요. The Holy Spirit seals the believer. Ephesians 1:13. 그리고 에베소서 1장 13절을 보면 믿는 자의 마음을 덮어 주십니다. That seal is like to be possessed by the Holy Spirit. 예, 그 어, 덮는다라는 것은요. 그 소유하고 있다. 성령님이 그 마음을 소유하고 있다라는 거예요. The Holy Spirit infills the believer. Ephesians 5:18. 예, 그리고 에베소서 5장 18절을 보면 그 사람 안에 충만케 되십니다. Believers are guided by the Holy Spirit. Romans 8:14. 그리고 로마서 8장 14절을 보면 믿는 자들을 또한 인도하세요. The Holy Spirit empowers the believer. Acts 1:8. 그리고 사도행전 1장 8절을 보면 권능을 부여하세요. So here's what the Holy Spirit wants to do. 그래서 성령님은 이렇게 하기를 원하십니다. The Holy Spirit wants to aid aid you, assist you, and help you. 예, 그래서 여러분을 도와주고 옆에서 여러분을 어, 계속 인도해 주는 것. Guide you, lead you, and give you revelation of Scripture. 그래서 안내해주고 리딩해주고 그리고 여러분에게 성, 구절에 대한 계시를 주기를 원합니다. To release His gifts through you. 여러분 통해서 은사를 또한 풀어내시고. To give you boldness and teach you. 담대함을 주시고 여러분을 가르치시는 것. To strengthen you and refresh you. 힘을 주시고 새롭게 하시는 것. To empower you and anoint you. 권능을 더해 주시고 또한 기름 부어 주시는 것. To protect you and fellowship with you. 여러분을 보호하시고 또한 여러분과 교제하기를 원하세요. To help you pray and give you rest. 그래서 기도할 때 도와주시고 또한 쉴 수 있도록 도와주시고. To give you wisdom. 지혜를 주시고. Reveal Jesus in your life. 여러분 삶 안에서 예수님을 계속 밝혀 주시고. To be your friend and to comfort you. 그래서 여러분의 친구가 되어 주고 여러분을 위로하기를 원하세요. So the Holy Spirit wants to do all of those things. 그래서 성령님이 그 모든 것을 하기를 원하세요. So we really need the Holy Spirit. 그렇기 때문에 우리는 진짜 성령님이 필요한 거예요. Because he Spirit is what gives us the ability to walk with Jesus. 왜냐하면 성령님이 우리가 예수님과 함께 동행할 수 있도록 도와주시는 분이에요. Because without the Holy Spirit, you can't really obey God. 왜냐하면 성령님 없이는 우리가 진짜 하나님께 순종할 수 없어요. You can't love God or walk in love without Him helping you. 예, 그래서 우리가 성령님의 도움 없이 하나님을 사랑할 수도 없습니다. Without the Holy Spirit, you can't worship God fully. 그리고 여러분 성령님의 도움 없이 하나님을 온전히 예배할 수도 없어요. Without the Holy Spirit, you can't pray effectively. 예, 그리고 성령님 없이 여러분 효과적으로 기도할 수도 없습니다. Without the the Holy Spirit, you can't preach God's word with boldness. 예, 그리고 성령님 없이는 여러분이 담대하게 복음을 전할 수도 없어요. We can't witness for Jesus and win the lost. 예, 우리가 스스로 증언해서 사람들을 어, 사람들이 예수님을 영접하도록 할 수 없어요. Without the Holy Spirit, you can't cast out demons. 그 성령님 없이 우리가 귀신을 내쫓을 수도 없어요. You can't have true joy without the Holy Spirit. 성령님 없이는 우리가 진정한 기쁨을 가질 수도 없어요. And you cannot have victory over the flesh without the Holy Spirit helping 그리고 you. 육신에 대해서 승리를 할 수도 없는 것은 우리가 성령님의 도움 없이는 할 수 없습니다. So we really need Him. 그래서 우리가 정말 그분이 필요해요. Here's what the New Testament commands us to do. 신약 성서에서 이렇게 우리에게 명령하고 있어요. To walk in the Spirit. 영 안에서 걸어라. To be filled with the Spirit. 영으로 충만해라. To live in the Spirit. 영 안에서 살아라. To be led and guided by the Spirit. 영으로 인도함을 받고 살아라. To pray in the Spirit. 그리고 영으로 기도해라. To minister under the anointing of the Spirit. 영으로 가, 이제 사역하고 그분의 기름 부으심을 받아라. To operate in the gifts of the Spirit. 그리고 그 성령의 은사를 받아라. To worship in the Spirit. 성령 안에서 예배해라. To manifest the fruit of the Spirit. 성령의 열매를 나타내어라. To experience the communion of the Spirit. 그리고 성령과 교제해라. And my favorite to sing in the Spirit. 그리고 또 영으로 기도하는 거예요. He doesn't suggest. He commands us to. 예, 그냥 어, 이렇게 했으면 하는 게 아니라 그렇게 명령하세요. So here's my question. 그래서 제가 질문하고 싶어요. If Jesus needed the Holy Spirit. 예수님이 성령님이 필요했다면. How much more do we need Him? 그랬더니 우리는 얼마나 더 필요하겠어요? Jesus, the Son of God. 예수님이 하나님의 아들이 needed the Holy Spirit. Spirit. 성령님이 필요했어요. How much more do we need him? 그렇다면 우리는 얼마나 더 성령이 필요합니까? We need to actually commune with the Holy Spirit. 우리는 성령님과 함께 교제할 수 있어야 돼요. What does it mean? 그게 무슨 뜻이에요? It means presence. 예, 그것은 임재란 뜻이에요. We're to experience and carry the presence of God in our lives. 우리의 삶 안에서 그분의 임재를 담고 그 임재를 경험하는 것입니다. It means fellowship. 교제를 얘기하는 거예요. This means spending time together. 그래서 같이 시간을 보낸다는 뜻이죠. It means sharing things together. 그래서 같이 나누는 거예요. Talking things over. 그래서 많은 것에 대해서 같이 대화하고 It means partnership. 파트너로 같이 사역하는 것. To partner with the Holy Spirit. 성령님과 우리가 동역하는 것입니다. It means intimacy, getting closer to God. 그리고 하나님과 더 친밀해지는 거예요. It means friendship. He's your loyal friend, sticking closer than a brother. 그래서 성령님은 우리의 어떠한 친한 형제보다도 더 우리에게 의로운 충성된 친구입니다. It means commandership. He's the captain and the ruler of our lives. 우리의 삶에 또한 캡틴이 되어 주시고 주인이 되어 주세요. And he directs us. 그리고 우리를 인도해 주십니다. 있습니다. So he's all of that. So 성령님이 그 모든 역할을 다 하세요. Isn't that amazing? 그게 놀랍지 않아요? You're good? All right, I told you we're going to go through a lot quickly. 예, 많은 내용을 빨리 다룬다고 제가 얘기했죠. So we're going to talk about the baptism of the Holy Spirit. 그러나서 성령 세례를 얘기할 거예요. So here's the thing is that when you become a follower of Jesus, 여러분이 예수님을 따르기로 결정했을 때 you have the Holy Spirit in your life. 여러분 안에는 성령이 있어요. You actually have interactions with the Holy Spirit before you even become a follower of Jesus. 예, 그리고 여러분이 따르는 자가 되기도 이전에 여러분은 성령과 이렇게 교제할 수 있어요. Because without him you can't even get saved. 왜냐면 성령님 없이는 여러분이 사실 영접할 수도 없습니다. Because he's the one that convicts you that you need him. 왜냐면 성령님이 여러분에게 깨달 깨 깨달음을 주신 분이기 때문에. So I can go downtown um, on community outreach. 그래서 제가 아울리치를 하면서 이제 이렇게 시내를 나갈 수 있어요. And I could pray for somebody. 그리고 제가 누구를 위해서 기도합니다. And there's a really good chance that they're going to feel the Holy Spirit. 근데 많은 경우 그들은 성령님을 느낄 거예요. And they don't even know Jesus. 근데 그들이 예수님을 모르는 사람들이에요. So many people can have encounters with the Holy Spirit before they ever become a follower of Jesus. 그래서 많은 사람들이 예수님을 영접하기도 이전에 성령님을 경험할 수는 있어요. So we can have interactions with the Holy spirit and not even know him. 그래서 우리가 성령님과 교제를 그 상호 작용을 하고 있는데 모르고 있을 때가 있어요. But when we become a follower of Jesus, 우리가 예수님을 따르는 자가 됐을 때, we also experience the Holy Spirit. 그때 우리가 또한 성령님을 경험합니다. So I mean, if you have Jesus, don't you have God? 그렇다면 여러분 성령 아, 예수님을 알면 성과 하나님이 있죠. And if you have the Father and you have the Son, don't you think you have the Holy Spirit? 예, 성부 하나님, 성자 하나님과의 관계가 있다면 성령 하나님과도 관계가 있지 않을까? Because they're three, but they're one. 왜냐면 삼위일체이기 때문에. So you have the Holy Spirit operation in your life. 그래서 여러분의 삶 안에서 성령님이 역사하고 있어요. But the baptism and the Holy Spirit is something different. 하지만 성령 세례는 좀 다릅니다. And it doesn't always happen right, when you become a follower of Jesus. 예수님을 따르기를 결정할 때 그때 그냥 일어나지 않을 수도 있어요. It's a different experience. following salvation. 예, 그래서 경험 아, 구원 이후에 경험하는 것입니다. It's when you receive the power. 여러분이 그때 권능을 받는 거예요. To do what Jesus did. 예수님이 행한 사역을 여러분이 똑같이 할 수 있도록. When you become witnesses for Him. 여러분이 예수님을 위한 증인이 되는 거예요. And so we're going to read out of Acts 2. 그래서 저희가 사도행전 2장을 읽을 겁니다. Do you want you just do that? When the day of Pentecost had come, though you can just read the whole thing. Okay, when the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole place where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. And then in Acts 1:8 그리고 나서 사도행전 1장 8절을 보면 It says but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you l l be my witnesses both in Jerusalem and all Judea and Samaria and even to the remotest parts of the earth. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. So you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. 그래서 성령이 임할 때 여러분이 권능을 받아요. So the baptism of the Holy Spirit is the release of power to do the works that Jesus did. 그래서 성령 세례는 여러분 안에 그 능력이 풀어지는 거예요. It gives us the anointing and the spiritual enablement to move in the gifts of the Holy Spirit. 그리고 성령의 은사를 여러분이 사용할 수 있도록 은사 은사가 또한 풀어지는 것입니다. It's through the baptism of the Holy Spirit we receive God's power. 그래서 성령 세례를 통해서 우리가 권능을 받고요. To heal the sick and cast out demons. 우리가 또한 병든 자를 치유하고 귀신 들린 자를 귀신을 내죠. To do supernatural miracles and witness and win the lost. 예, 그래서 초자연적인 기적을 우리가 행할 수 있고 또한 어, 증언할 수 있습니다. To boldly preach the gospel and flow in the supernatural gifts of the Spirit. 예, 그래서 담대하게 복음을 전하고 초자연적인 그 은사들을 저희가 사용할 수 있어요. You shall receive power. 여러분이 권능을 받을 것이다라고 얘기하고 있어요. We need to have power. 우리에게는 그런 능력이 필요합니다. Because religion cannot set our generation free. 왜냐면 종교만으로 우리 세대를 풀어줄 수 없어요. From the demonic spirits and the works of the enemy. 원수 그리고 악한 영이 그 역사하고 있는 것들로부터. We need Holy Spirit power. 우리에게는 성령의 권능이 필요합니다. So this is why God wants us to flow in His power. 그렇기 때문에 우리가 권능 받기를 하나님이 원하세요. To show His great love and compassion. 하나님의 놀라운 사랑과 긍 긍휼을 우리가 나타내도록 and meeting the needs of the suffering humanity. 그리고 고통받는 사람들에게 우리가 또한 하나님의 마음을 부어 줄수 있도록 the sick, the lost. 그리고 병든 자 그리고 잃어버린 자. The possessed, the oppressed. 그리고 귀신 들린 자와 그리고 억눌린 자. The um, afflicted and the hopeless. 소망이 없고 아픈 자들. To evangelize and reach, or to evangelize the world and reach the unreached. 전 세계에게 우리가 복음을 전하고 또한 복음을 듣지 못하는 사람들에게 우리가 가는 To destroy the works of the devil. 그리고 원수의 그 모든 사역을 우리가 무너뜨리고. And set people free from bondage to demonic forces. 예, 그래서 묶여 있는 사람들을 우리가 자유롭게 풀어주는 겁니다. To supernaturally build up strengthen and edifies church. 예, 그리고 교회를 우리가 세워주고 힘을 주고 이 모든 것을 초자연적으로 우리가 할 수 있습니다. So the baptism in the Holy Spirit 그래서 성령의 세례는요. is a separate experience following salvation. 예, 그래서 구원을 받은 이후에 나타나는 경험입니다. So you have the Holy Spirit working in your life for your relationship with Jesus. 그래서 예수님과 관계를 하는데 성령님이 여러분 삶 안에서 도와주고 있어요. But it's when you become baptized in the Holy Spirit. 여러분이 성령 세례를 받을 때 that you that you receive his power. 그때 여러분이 그분의 권능을 받는 거예요. So do you have the Holy Spirit in your life right now? 여러분이 지금 성령님이 있습니까? Well, if you're a follower of Jesus, you do. 여러분이 예수님을 따르기로 결정했으면 있습니다. Have you received his power yet? 그분의 권능을 받았습니까? Some of you may have. 어떤 분은 받으셨고 and some of you may not. 어떤 분은 아직 아직 안 받았어요. Now you could get saved in one day. 그래서 또 여러분이 구원 받은 날 baptized in water 예, 물로 세례 받고 and baptized in the Holy Spirit all within the same hour. 그리고 성령 세례 받을 수 있어요. 한 시간 안에. It can all happen at the same time. 예, 그래서 그렇게 동시에 일어날 수 있습니다. But for a lot of Christians, 근데 많은 크리스천들에게 the baptism of the Holy Spirit happens a little bit later. 근데 성령 세례가 좀 나중에 일어나요. Now I'm going to read you out of Acts 8. 예, 제가 사도행전 8장을 읽을 verse 거예요. Verse 12 through 17. 예, 그래서 12장 17절을 볼 건데요. What I mean by a separate experience. 그게 왜 따로 경험하는 것인지 But it says this. 따로 읽지 않을게요. But when they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were being baptized, men and women alike. And even Simon himself believed. And after being baptized, he continued on with Philip. And as he observed signs and great miracles taking place, he was constantly amazed. Now, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For he had not yet fallen upon any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they began laying their hands on them and they were receiving the Holy Spirit. 예, 그래서 8장 12절에서 17절 여러분 읽어 주시면 되겠어요. Okay. So here the, it says that the, that um, Philip was preaching the word of God. 예, 그래서 빌립이 하나님의 말씀을 전하고 있어요. And people were becoming followers of Jesus. 그래서 예수님을 따르기로 사람들이 결정합니다. And in the Bible, when someone became a follower of Jesus, 근데 성경에서 누군가 예수님을 따르기로 했을 때, they were baptized in water. 그들이 물로 세례를 받아요. As a sign of dying to their old self. 그래서 옛 사람이 죽는다라는 표시로. And raising up as a new creature. 그리고 새로운 피조물로 일어선다라는. So this was happening here. 그래서 여기서 일어나고 있었어요. But then it said that they sent them Peter and John. 그리고 나서 빌립과 그 다음에 또 요한을 보냈다고. Because they had heard that people were becoming followers of Jesus. 우리 사람들이 이제 예수님을 따르기로 결정했다는 것을 듣고. But they hadn't yet received the Holy Spirit. He hadn't fallen on them yet. 하지만 아직은 성령의 권능이 임해, 임하지 않았다고. They'd simply just been baptized. 그냥 물로 세례를 받은 거예요. So they sent them Peter and John. 그래서 베드로와 요한이 갔어요. And they went down there. 그리고 이제 그 마을로 내려갔어요. And they began laying their hands on them. 그래서 사람들에게 안수를 합니다. And then they began to receive the Holy Spirit. 그리고 그때 성령이 임했다라고 있다고 얘기하고 있어요. So that's how we really know that it can it's a separate event following salvation. 그래서 구원 이후에 따로 떨어진 사건일 수도 있다라는 것을 Now again it could happen 거예요. on the same day. 그리고 동시에 일어날 수도 있어요. So I want you to understand that I do believe you have the Holy Spirit. 그래서 여러분 안에 성령님이 있다라는 것을 믿어요. But unless you've prayed been prayed for or asked for the baptism of the Holy Spirit. 근데 여러분이 성령 세례를 놓고 기도를 받지 않았으면 and have power operating in your life. 그리고 여러분 안에 그 권능의 삶에서 나타나고 있지 않다면 you probably have not had this experience that we're going to do you today. 그래서 오늘 하게 될 그 성령 세례를 여러분이 아직 경험하지 못했을 수도 있어요. But that's okay. 근데 괜찮아요. Because that's why I'm here. 그렇기 때문에 제가 여기 와 있는 거죠. To pray for you. 여러분 위해서 기도. That you would receive the baptism in the Holy Spirit. 여러분이 성령 세례를 받을 수 있도록. So Jesus promised all believers rivers of living water. 그래서 예수님은 모든 믿는 자에게 생수의 강물이 흘러 넘칠 것이라고 약속했어요. The Bible experience of being baptized in the Holy Spirit. 예, 그 성령 성경에서는 성령 세례에 대해서 분명히 얘기하고 있습니다. Because one of the symbols of the Holy Spirit is the water. 왜냐면 성령님을 또한 상징하는 하나가 물이에요. John 7:38. 예, 요한복음 7장 3절에 나와 있어요. Receiving the baptism in the Holy Spirit. 성령 세례를 받는 것은요. Is accompanied by the believer speaking in tongues. 예, 그게 방언으로 어, 보여질 수도 있습니다. Acts 10:44 through 46. 그래서 사도행전 10장 44절 46절. In Acts 19:6. 그리고 사도행전 19장 6절. Well, what is speaking in tongues? 그럼 방언이 뭐 무슨 뜻일까요? It's you speaking out a language given by God. 그래서 하나님이 주신 언어를 여러분이 말한다는 that 거예요. you don't understand. 여러분이 이해하지 못하는 언어. And it comes from your spirit. 여러분의 영이 하는 거예요. And not your mind. 여러분의 생각에서 하는 게 아닙니다. And I'm going to talk more about that in a minute. 그리고 잠시 후에 또 이 부분에 설명할게요. But some people think that the day of Pentecost. 근데 어떤 사람들은 그 오순절 날 the, the story in Acts 그 사도행전에서 일어났던 그 일이 was a one-time event. 그냥 한 번 일어난 것으로 끝났다. 말하고 And it happened once and it doesn't happen anymore. 그래서 한번 일어났고 다시는 그 후로 일어나지 않나, 않았다. Well, that's not true. 사실이 아닙니다. We see all throughout the book of Acts in the New Testament. 왜냐면 사도행전 그 전체 그리고 신약성서 전체를 Where it happens again and again. 그게 계속 계속적으로 일어나는 것을 저희가 볼 수 있어요. So here's what the New Testament teaches. 그래서 성, 신약성서에서는 이렇게 설명하고 있어요. That on the day of Pentecost. 오순절날 120 believers were filled with the Holy Spirit. 120명이 성령 충만함을 입었어요. And spoke in tongues Acts 2:4. 그리고 방언으로 말하기 시작했죠. 사도행전 2장 4절. That eight years after Pentecost. 그리고 사도 아, 오순절날 8년 후에 that new converts in Samaria received the Holy Spirit. 사마리아에서 예수를 영접한 사람들이 성령을 받았어요. And spoke in tongues Acts 8 예, 그리고 방언으로 말을 했다는 거예요. 8장에 나와 있습니다. 12-19. 네, 12장에서 19절. The believers at Samaria received the baptism in the Holy Spirit. 사마리아에 믿는 자들이 이제 성령세를 받았어요. By the laying on of hands. 안수를 통해서. And although tongues isn't mentioned right here, 여기에서 방언이 언급이 안 되어 있지만. We know that Simon saw supernatural evidence. 근데 시몬이 초자연적인 것을 봤다라는 것을 알 수 있어요. That the new converts had received the Holy Spirit. 예, 성령님을 어, 그들이 받 받았다라는 것을 시몬이 봤다라는 거예요. At Damascus, three days after being born again, 예, 그리고 3일 후에 다마스커스에서 Paul received the Holy Spirit and spoke in tongues. 예. 바울이 성령님이 임해서 방언으로 말하기 시작했어요. Acts 19:7 or 9:17. 예, 9장 17절에 나와 있습니다. Paul received the baptism in the Holy Spirit by the laying on of hands. 그래서 바울 또한 성령세를 받았는데요. 안수를 통해서 받았어요. And although tongues is not mentioned right here, 여기서 방언이 언급되어 있진 않지만 We know clearly from scripture that he did speak in tongues. 근데 방언 어, 바울이 방언을 했다라는 것은 말씀을 통해서 알 있어요. 1 Corinthians 14:18. 왜냐면 고린도 전서 14장 18절에서 나와 있기 때문에 10 years after Pentecost. 오순절 날 10년 후 Cornelius and the Gentiles received the baptism in the Holy Spirit. 어, 코넬리우스하고 그들의 이제 어, 이방인들이 또한 성령세를 받고 방언으로 말했습니다. Acts 10:44-46. 사도행전 10장 44절 46절. Cornelius and his household received the Holy Spirit. 골레니와 그의 집안은 성령님을 받았고요. By hearing the preaching of the word of God. 하나님의 말씀의 복음을 들으면서 이제 받았습니다. 20 years after Pentecost. 그리고 또한 오순절날 20년 후에는 the believers at Ephesus received the Holy Spirit and spoke in tongues. 에베소의 믿는 자들이 성령세 권세를 받고 방언으로 말하기 시작했습니다. Acts 19:1-6. 사도행전 19장 1절에서 6절. So these disciples at Ephesus received the baptism in the Holy Spirit. 그래서 에베소에 있는 제자들이 성령 세례를 받았어요. Through the laying on of hands. 안수를 통해서. Spoke in tongues and prophesied. 그리고 방언을 말했고 또한 예언 기도를 예언하기 so, 시작했어요. So it wasn't a one-time event. 그래서 한 번만 일어난 사건이 아니에요. We see 20 years of people receiving the baptism of the Holy Spirit. 그래서 20년 동안 사람들이 계속 성령 세례와 방언을 받는 것을 우리가 and speaking in tongues. 예, 방언을 말하는 것을 볼 수 있어요. So why and what do, why do we speak in tongues? 그렇다면 우리가 왜 방언으로 말하죠? Speaking in tongues is a supernatural direct communication with God. 예, 방언은요. 초자연적으로 우리가 하나님과 직접 대화하는 것입니다. First Corinthians 14:2. 예, 그래서 고린도 전사 전서 14장 2절을 보면 For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. 예, 방언으로 말하는 사람은 사람에게 하는 것이 아니라 하나님께 하는 것이다. For no one understands him. 그래서 아무도 이해할 수 없다. However in the spirit he speaks mysteries. 하지만 영으로는 미스테리를 말한다. So it's direct communication with God. 자, 하나님과 직접적으로 우리가 대화를 하는 거예요. Speaking in tongues gives us the ability to to pray effectively. 예, 그리고 또는 효과적으로 기도할 수 있도록 도와줘요. 방언은. For ourselves and for other people. 그래서 우리 자신을 위해서 그리고 다른 사람을 According 위해서. to the will of God. 자, 하나님의 뜻에 따라서 기도하게 되는 Because in Acts 28 20 I'm sorry, Romans 8:26. 왜냐면 로마서 8장 26절을 보면 It says likewise the spirit also helps us in our weakness. 마찬가지로 성령님 우리의 연약함을 도와주시고 For we do not know what we should pray. 왜냐면 우리가 어떤 기도를 해야 될지 몰라요. But the spirit himself makes intercession for us us. 하지만 성령님이 우리를 대신해서 중보하십니다. With groanings that cannot be spoken. 그래서 말로 표현할 수 없는 신음 소리를 통해서. Now he who searches the hearts knows the mind of the spirit. 예, 그리고 그의 마음을 구하는 사람은 성령의 마음을 구할 수 있어요. Because he makes intercession for the saints according to the will of God. 왜냐면 하나님의 뜻에 따라서 성령님이 중보를 하고 있기 때문에. So when we pray in the Holy Spirit. 그래서 우리가 영으로 기도하잖아요. In tongues. 방언으로. For ourselves and other people. 우리 자신을 위해서 다른 사람을 위해서. We're praying perfect prayer. 우리는 완벽한 기도를 하고 있는 거예요. Because we can't mess it up because we don't know what we're saying. 왜냐면 우리가 무슨 말을 하고 있지 모르기 때문에 우리가 엉터리로 기도할 수도 없어요. And it says that Jesus sits at the right hand of the Father. 예수님이 하나님의 보좌 우편에 앉아 계셔서 And he's constantly making intercession. 계속 중보하고 계신다라고 나와 있어요. So when we're speaking in tongues, 우리가 방언으로 말할 때 we're making intercession. 우리가 중보하는 거예요. That's perfect because we can't mess it up. 우리가 그것을 어, 이렇게 엉망으로 할 수 없기 때문에 완벽하게 기도하고 있는 거예요. So speaking in tongues gives us the ability to worship God. 그래서 방언으로 기도하는 것은 우리가 또한 하나님 예배할 수 있도록 하고 in an unlimited way. 우리가 무제한으로 예배할 수 있도록 도와줘요. And I have all the re- scripture references for each of these. 그리고 이 모든 포인트마다 뒷받침이 되는 성경 구절들이 so 나와 있어요. So you can see them on my notes. 그래서 여러분이 나중에 제 웹사이트에서 볼 수 있습니다. So speaking in tongues is supernatural means of edifying and building up ourselves spiritually. 예, 그래서 영적으로 우리의 영을 영의 덕을 세우는 초자연적인 기도입니다. 방언은. It keeps our spirit strong in God. 그리고 하나님 안에서 우리의 영을 강하게 해주는 게 방언이에요. 1 Corinthians 14:4. 그래서 고린도전서 14장 4절. He who speaks in tongues edifies himself. 그래서 방언을 말하는 사람은 자기 자신의 덕을 세운다. So when we pray, our spirit gets stronger. 그래서 우리가 방언 기도할 때 우리의 영이 더 강해지는 거예요. Jude 20. 그다음에 유다서 But you, beloved, building up yourselves. 사랑하는 자들 여러분 자신을 세우십시오. In your most holy faith, pray in the Holy Spirit. 그래서 성령 안에서 여러분이 믿음으로 기도하십시오. So speaking in tongues helps us to resist temptation. 그리고 또한 유혹을 저항할 수 있도록 어, 방언이 도와줍니다. And overcome the flesh. 그리고 우리의 육신의 연약함을 극복할 수 있도록 도와줘요. Because our spirit gets stronger and our flesh gets weaker. 왜냐면 우리의 영이 더 강해지고 우리의 육신은 약해지기 때문에. Speaking in tongues brings about spiritual refreshing. 그리고 또한 방언으로 말하는 것은 영적으로 우리를 또 또한 신상케 해줍니다. Renewal. 예, 우리를 And rest for the weary. 그리고 이제 피곤한 자에게는 지친 자에게는 힘을 줘요. Speaking in tongues causes the gifts and power. 예, 그리고 방언을 말하는 것은 우리가 또한 우리의 은사들 and the anointing of God to be released in our life. 그리고 하나님이 우리에게 주신 기름 부으심이 풀어지도록 도와줘요. So it unlocks the rivers of power in our life. 그래서 우리 안에 있는 그 능력들을 그 생질 강물을 풀어줘요. It's supernatural communication with God. 하나님과의 초자연적인 대화입니다. It brings life and edification. 그리고 생명을 가져다주고 또한 우리의 몸을 세워줘요. It helps us overcome the flesh. 우리의 육신의 연약함을 극복할 수 있도록 도와줘요. It gives a spiritual refreshing. 그리고 우리의 영을 새롭게 해줍니다. Enables us, it gives us the ability to pray God's will. 하나님의 뜻대로 기도할 수 있도록 도와줘요. It, give, it um, releases an unlimited flow of worship. 그리고 무제한으로 우리가 예배할 수 있도록 도와주고. It opens the doors of the gifts of the Spirit. 예, 그리고 성령의 은사들이 풀어주도록 도와, 도와줍니다. So there is something that we call the gift of tongues. 예, 그래서 방언의 은사가 따로 있어요. And it's one of the nine gifts of the Holy Spirit. 성령의 은사 아홉 가지 중에 하나입니다. And I'm going to teach on those nine gifts tomorrow. 내일 성령의 은사들에 대해서 제가 가르칠 거예요. But when we actually receive the gift of tongues. 근데 우리가 방언의 은사를 받는 것은 It's when we get up in front of a group of people. 우리가 대중 앞에 서서 And we give a word in tongues. 방언으로 하나님의 말씀을 선포하는 거예요. And that requires someone to interpret it. 그리고 그때 통역하는 자가 필요하겠죠. But we're not addressing a room of people. 근데 우리가 어떤 대중 앞에서 방언하는 게 아니에요. We don't need an interpretation. 그럴 때는 통변이 필요한 게 아니에요. We just everyone just prays. 그냥 기도하는 거죠. So you know how when we say everyone we're going to pray out loud right now everyone at once. 예, 그래서 우리가 통성으로 기도할 거예요라고 하는 것. Whether it's Korean or it's English. 예, 그게 한국어든 영어든. But nobody needs to understand what each other's saying. 근데 그때는 서로가 무슨 기도하는지 알아들을 필요 없죠. Because we're not directing at anyone. 왜냐면 누구를 향해서 우리가 듣도록 기도하는 게 아니기 때문에. So when we say we're all going to pray in, in tongues out loud. 근데 우리가 큰 소리로 방언으로 통성 기도하겠습니다 하면. We don't need an interpretation. 그땐 통변이 필요한 게 아니에요. Because we're not directing it at anyone. 왜냐면 누구를 향해서 그 기도가 나오는 게 아니기 But 때문에. someone that receives the gift of tongues 근데 방언의 은사를 가진 사람은 would release a word in tongues. 예, 어떤 말씀을 선포한다라는 거예요. And that's different than what I'm talking about right now. 그래서 우리가 방언 기도한다라는 것과는 약간 And this 다릅니다. is your personal prayer language with God. 이것은 여러분이 개인적으로 하나님과 기도할 때 하는 그 언어를 얘기하는 거예요. This um, gift that's being given to us 이 우리에게 주, 아, 하나님 주신 이 선물은요. is our per- it's in our personal life with God. 하나님과의 1대1 관계 안에서 우리가 하는 것입니다. So I believe that everybody can speak in tongues that's a follower of Jesus. 그래서 예수님을 따른 자로서 모든 사람이 방언을 할 수 있다라고 저는 믿어요. You don't have to. 여러분 꼭 해야 되는 건 아니에요. But I believe that you can. 하지만 제가 믿는 것은 여러분 할 수 있어요. So if you don't, 그래서 여러분은 안 하면 it's okay. 괜찮아요. If you want to though. 하지만 원하면요. We're going to pray for it today. 여러분 오늘 그것을 위해서 우리가 기도할 겁니다. Now I'm going to talk here in a minute. 자 제가 여기서 이제 about how we receive the baptism of the Holy Holy Spirit. 성령세를 어떻게 받을 건지. And a little bit more about it. 그리고 조금 더 제가 가르치고. Before I do, does anybody have any questions on what I've taught about so far? 네, 지금까지 제가 강의한 것에 대해서 혹시 질문이 있으세요? Yes. just to clarify, you said actually have the gift of tongues, it's when you can interpret what you're saying. That would be classified as gift No. When it talks about in, in 1 Corinthians, the nine gifts of the Holy Spirit. 성령의 은사 아홉 가지에서 그 방언의 은사가 있어요. One of those gifts is the gift, it says the gift of tongues. 그 중에 하나가 방언의 은사가 있습니다. But that's used when we, um, when we give a word publicly in tongues. 근데 방언으로 일어서서 대중 앞에서 이렇게 선포하는 방언. And then somebody else would have the gift of interpretation of tongues. 그리고 그 이제 공간 안에 다른 사람이 통변의 은사가 있어서 이제 통역을 And you could have both of those giftings. 근데 그 한 사람이 뭐 방언, 통변의 은사 둘 다 가질 수 But 있어요. But specifically when it talks about the gifts, the nine gifts in that scripture. 근데 거기서 말한 아홉 가지 은사를 얘기를 할때 Those gifts are used to ministering to other people. 그 은사들은 다른 사람을 향해서 사역하는 데 쓰여지는 거예요. Whereas what I'm talking about is more in our personal lives. 근데 제가 지금 말하는 방언은 우리 개인 개인적인 삶 안에서 우리의 덕을 세워주는 것을 얘기하는 거예요. Does that answer your question? Okay. Somebody else? 또 다른 사람 질문 있으세요? So here's what I ask is if you have a question. 그래서 제가 여러분에게 부탁하고 싶은 것은 질문이 있으면 I would prefer that you ask me in class. 그래서 강의실 안에 강의실 안에서 and not at the break and after class. 예, 그래서 쉬는 시간 그리고 또한 수업 끝난 다음에 질문하지 말고 수업 중간에 질문하세요. Because if you have a question, other people might have the same one. 왜냐면 여러분이 질문이 있으면 다른 사람들도 궁금해할 수 있어요. So are there any more questions on who the Holy Spirit is in baptism? Yes. 성령이 누구인지 성령 세례에 대해서 질문 있어요? 그래서 방언은 하고 하지만 그 다른 성령의 그 권능이 나타나지 않는 것을 보면 제가 진짜 성령사를 받은 것입니까? 아니면 그게 계속 풀어지고 있는 과정입니까? If you speak in tongues, it means you've been baptized in the Holy Spirit. 근데 방언으로 말하면 여러분 성령세를 받은 거예요. Then you might not have stepped out yet as much. 아직 완전히 그 권능이 풀어지지 않을 수도 있어요. But just like when we become followers of Jesus in salvation, 근데 우리가 이제 영접기도하면서 예수님을 따르기로 결정했을 때, we're saved when we ask. 우리가 그 영접기도 할 때 우린 구원받은 거죠. But a lot of times we have many more encounters with Jesus as we walk with Him. 근데 우리가 그 여정 안에서 계속 예수님을 계속 만나죠. That release more in our lives. 그리고 그때 우리 삶이 더 풀어지는 게 보여요. So you might not have received. Uh, or you have received the power. 그래서 어, 성령의 권능을 그때 받았어요. But there may be another encounter that happens. 하지만 또 다른 어떤 경험을 통해서 that activates you more. 어, 더 그거를 활성화시키는 거예요. Or you feel the faith to step out in it. 아니면 믿음으로 이제는 발걸음을 떼셔야 될 수도 있어요. So I think today will help. 그래서 오늘이 도움이 될 것 같아요. And I think tomorrow when I teach on the gifts, it will actually help even more for you. 그리고 내일 성령 은사에 대해서 가르칠 때 더 형제님에게 도움이 될것 같아요. And tomorrow I'm going to pray for the impartation of the gifts of the Spirit. 그리고 내일에는 제가 impartation 그 성령의 은사들을 놓고 impartation에 기도를 할 겁니다. Yep. You had a question? Okay. Any more questions? Yes. What's the difference between speaking in tongues and speaking gibberish, and how can you tell when you watch the gibberish? 예, 그래서 방언 기도하는 거랑 그냥 내가 헛소리 하는 거랑 이렇게 예, 어떤 차이가 있는지 어떻게 분별할 수 있는지. I believe if you ask for the baptism of the Holy Spirit 그래서 성령태를 위해서 이제 기도해요. and you step out and you speak in tongues, 그리고 여러분이 믿음으로 발걸음 떼셔서 이제 방언을 해요. then it's God. 그러면 하나님이에요. I'm not afraid of people making it up. 어, 사람이 그냥 만들어내는 것은 어떡하지 하고 전 두려워하지 않아요. Because I've rarely ever seen that. 왜냐면 겨, 어, 거의 본 적 없어요. And though this is not scripture, 이거 성경에서 안 나와 있지만, I think that Jesus is so nice. 예수님이 너무 착하셔서 that he just make it our prayer language. 예, 그냥 우리가 만들어내도 결국에는 예수님 그걸 방언으로 또한 만들어 주시는 것 같아요. So I've never went around the room and went Real tongues, real tongues, faker. 그래서 제가 방안을 다니면서 넌 진짜 진짜 넌 가짜 이렇게 한 적 없어요. I've never really seen a false tongues before. 저는 가짜의 방언 방 방언 가짜는 못 봤어요. Unless they're just repeating what somebody else said. 아니면 다른 사람이 그냥 하는 말을 따라 한다든지. But when we step out in faith and speak what's inside of us. 근데 우리가 믿음으로 이제 한 걸음을 내딛고 그다음에 우리 안에 있는 것을 말하잖아요. I think it's it. 그러면 진짜 방언인 것 같아요. How do you know that I received the baptism of the Holy Spirit? By and especially if you don't speak in tongue. By faith. 믿음으로. And then so today, so 오늘이요. We're going to pray. 우리 기도할 거예요. So if you haven't spoken tongues yet, 그 아직 방언을 못 한다. We're going to believe that you're going to. 그래서 오늘 방언을 받을 거라고 저 믿을 거예요. If you want to. 정말 원하면. 내가 마음으막 중기도를 하고 있었으면 방언으 한거 많이 내가 마음으 然后不是看我们的。 And so, for example, like I'm praying with my own words and I'm interceding for something or someone, and then all of a sudden I start praying in tongues. So, um, that tongue, is it still continuing that intercession or is it something else? Or how do you know what you're praying? If you're praying for something and you begin to, to pray in tongues while you're praying for something specific, so 이제 뭔가를 놓고 기도를 하고 있는데 갑자기 방언으로 이제 기도를 해요. that tongues is for what you're praying for. 그러면은 기도했던 것을 방언으로 기도하고 있는 거예요. So you can direct your prayers towards what you want. 그래서 방언할 때 어떤 것을 놓고 기도할 건지에 대해서 방향을 결정할 수 있어요. So if you're praying in tongues while you're praying for your family. 그래서 가족을 위해서 기도하고 있는데 방언으로 기도해요. It's not like you're really praying for like the nation of Africa. 네, 방언으로 바뀐다고 해서 갑자기 아프리카를 위해서 기도하고 있는 게 아니에요. You're praying whatever you're thinking and praying for is what that that tongues is for. 그래서 생각하고 있는 그게 바로 여러분 방언으로 기도하는 그 내용입니다. So you can direct it towards something. 그래서 무엇을 위해서 내가 기도하겠다 하고 방언의 방향을 제시할 수 있어요. Praying loud song, or I would say just for me, 방언을 기도할 때 내가 통제할 수 없나요? You always have control. 항상 통제할 수 있습니다. Yeah, because it says the spirit of the prophet is subject to the prophet. 예, 왜냐면은 예언자의 영은요. 예언자가 통제할 수 있어요. And what that means is we are in control over what of that. 예, 그래서 우리가 일어나고 있는 일에 대해서 통제할 수 있다라는 얘기. So when someone tells me they're out of control, 그래서 만약에 누군가 어 저는 통제할 수 없어요 할 때, I usually stop them and say, "Yes, you are." 예, 그래서 그들을 멈추고 통제할 수 있어요라고. Now we give ourselves over to the Holy Spirit. 예, 그리고 만약에 우리가 성령님께 완전히 우리 자신을 내어 드릴 때, and sometimes when we surrender, things happen to us. 그리고 우리의 모든 것을 항복할 때 무슨 일이 일어날 수도 있어요. That feel out of our control. 자, 마치 어 내가 통제할 수 없어라는 느낌을 받을 수 있어요. still chose to surrender to the Holy Spirit to allow him to do that. 근데 사실은 성령님이 그렇게 역사하실 수 있도록 우리가 우리 자신을 내어 드린 것이죠. 그래서 우리의 우리가 결정한 겁니다. Surrounded by, surrounded by a group of people just growing up, like they just love tongues and just like they're awesome people, and I just growing up with them. It was natural for me to just to see that and kind of grow in that. And and sooner or later, I'm speaking tongues like that. Is that bad? Is it because of, is it because of, was influenced by that kind of copying them, or was it exactly like that was like what God encountered. Like, like it sounds like them. No, he. I know what. He, yeah. yeah. Mm-hmm. He's yeah. He's basically. Does he just naturally have it because he grew up around it, or did he actually receive it? Yeah. 아 그래서 내가 특별히 진짜 방언을 하나님께로부터 받은 건지 아니면은 이제 어렸을 때부터 그런 방언 기도를 많이 하는 사람들 주변에서 내가 자랐기 때문에 내가 그냥 어 이렇게 얻은 건지. Yeah, like, 그냥 따라하게 된 건지. No, you received it. 받은 거 맞아요. You might not have had a moment where you prayed out of prayer. 그래서 아, 방언 기도를 받고 싶어서 기도한 순간이 없을지라도. But children that grow up in that culture. 근데 그런 환경에서 자란 애들은요. Naturally just go ahead and do it. They don't know anything different. 그냥 이게 이거랑 다른 것이 있다라는 것을 모르는 상태에서 자연스럽게 그렇게 들어갑니다. I did not grow up around it. 저는 그런 환경에서 자라지 않았어요. But when I was a little girl, I was laying in my bed praying. 근데 제가 어렸을 때 제가 침대에 누워서 And suddenly I started to speak in a language I didn't know. 기도하고 있는데 제가 알지 못한 언어로 기도를 하고 있는 거예요. And I didn't find out till years later what tongues was. 근데 제가 몇 년이 지나고 나서야 방언에 대해서 제가 알게 된 거예요. Andy's little boy Asher 그래서 앤디의 첫째 아들 애셔는요. started speaking in tongues when he was two. 두살 때 방언했어요. He just supernaturally got filled with the Holy Spirit. 그냥 초자연적으로 성령의 충만함을 입었어요. And you might have an encounter later on. 그리고 나중에 또 이제 경험이 있겠죠. Of power. 그 권능에 권능이 임하는 경험을 또 하게 And you start operating in new places that you hadn't before. 그리고 또한 새로운 차원에서 또한 이제 그 권능이 풀어지는 것을 보겠죠. Yeah. More questions. 또 질문 있나요? Okay, I'm going to teach a bit more and I'll come back and ask if anybody has more questions. 제가 강의를 조금 더 진행한 다음에 질문이 있는지 물어볼게요. So, the word baptized means 그래서 세례라는 단어는요. means being clothed with, 예, 그래서 이렇게 입힘을 받는다. being filled up to overflowing, 예, 흘러넘치도록 충만함을 입는다. being fully covered with, 그리고 완전히 덮임을 받는다. being overwhelmed by, 완전히 압도당한다. to be dipped in or dipped under. 예, 그래서 완전히 잠 담겨 있다라는 것. So when we're baptized in the Holy Spirit, 성령의 세례를 받을 때 It's that whole experience. 그 모든 경험을 우리가 다 하는 거예요. So in Acts 19 verse 6. 그래서 사도행전 16 19장 6절을 보면 And when Paul had laid his hands on them. So 바울이 안수를 했어요. The Holy Spirit came on them. 성령님이 임하셔서 And they began speaking with other tongues and prophesying. 예, 그래서 방언과 예언이 이제 풀어졌습니다. So God uses the laying on of hands. So 하나님은 이게 손을 얹는 것을 사용하세요. Now he can do it without people laying hands on you. 물론 손을 얹지 않은 상태에서도 할 수 있어요. But the reason that he does that 근데 그렇게 안수를 사용하시는 거는 is to partner with us. 그래서 우리와 함께 어, 동역하기를 원하셔서. So we can if we have it in our own life. 그래서 우리 삶 안에 그게 있으면요. We can pray for other people to receive it. 다른 사람들이 좀 받을 수 있도록 기도할 수 있어요. So it can happen without the laying on of hands. 예, 손을 얹지 않은 상태에서도 일어날 수 있어요. But we see throughout scripture the main way people receive 하지만 우리가 성경 내내에서 보면 사람들이 어떻게 받냐면 is through the laying on of of hands. 손을 얹음을 통해서 받아요. Ephesians 5:18 says be filled with the spirit. So 에베소서 5장 18절 보면 성령 충만함을 입으라. This means to be so full there's no empty place. 그래서 완전히 충만하다는 것은 이렇게 빈 공간 없이 It also means 거예요. to be continually filled. 그리고 계속 채움을 받는다는 얘기예요. So the promise of the baptism of the Holy Spirit. 그래서 성령의 그 세례가 해 주는 약속은 is for every born again Christian. 모든 거듭난 크리스천에게 주어진 거예요. Another part of being baptized in the Holy Spirit. 성령 세례의 또 다른 것은요. That I want to focus on is the baptism of fire. 예, 불이 임하는 것입니다. 불 세례. Matthew um, Matthew 3:11. 자, 마태복음 3장 11절. And Luke, Luke 3:16. 그리고 누가복음 3장 11절. Says they were baptized with the Holy Spirit and fire. 자, 성령 세례가 불처럼 임했다라고 나와 있습니다. So being baptized with the Holy Spirit. 자, 성령 세례를 받는다라는 것. is so much more than just speaking in tongues. 그냥 방언으로 말하는 거에 이상이 방언입니다. Speaking in tongues is just one little part of it. 방언은 그냥 한 일부분이에요. We're not to be afraid of the whole package. 그 전체를 다 받는 것을 두려워하지 마세요. What we give ourselves to is what comes out of us. 예, 우리가 주고자 하는 것들이 우리가 이제 우리 so when the fire of God falls, 하나님의 불이 우리에게 임하면, it will change our passions that were in the world. 예, 우리가 세상을 향해서 가졌던 그 열정을 to godly passions. 이제는 거룩한 열정으로 바꿔 주세요. It cleanses cleanses us. 우리를 씻겨 줍니다. It's that jealous love of God. 그 질투하시는 하나님의 사랑이에요. It's passion and zeal. 열정이고. So the reasons we want the baptism in the Holy Spirit. 그래서 우리가 성령 세례를 받는 것은 is to live an overcoming life. 예, 우리가 극복하는 삶을 사는 거예요. To witness for Jesus. 그래서 예수님 위해서 우리가 증언하는 거고. To fulfill the great commission. 그래서 우리가 지상 명령을 완수할 수 있도록. To heal the sick and to cast out demons. 그래서 병든 자를 고치고 또한 귀신 들린 자를 쫓는 거예요. So when we receive the baptism of the Holy Spirit, 그래서 우리가 성령 세례를 받을 때 we're supernaturally empowered to witness for him. 우리가 초자연적으로 그분 그분을 위해서 증언할 수 있는 거예요. And when we read the Bible, it becomes more real. 그리고 우리가 성경을 읽을 때도 그게 더 살아있는 말씀이 돼요. Because you know who wrote the Bible? 왜냐면 그 성경을 누가 썼는지 아세요? The Holy Spirit. 성령님이 쓰셨어요. So when we read the Bible, 그래서 우리가 성경을 읽을 때, the Holy Spirit can say, "Do you want to know what I meant when I wrote that?" 성령님이 내가 이걸 쓸 때 내가 어떤 마음을 쓴지 알아라고 할 수 있어요. Our prayer life takes on a whole other dimension. 우리의 기도 생활이 완전히 더 높은 차원으로 올라갑니다. And we're equipped to flow in the supernatural gifts of the Spirit. 그리고 초자연적인 그 은사들을 저희가 또한 받을 수 있어요. So how do we receive it? 그렇다면 우리가 어떻게 받죠? Well, first we have to be a follower of Jesus. 먼저는 우리가 예수님을 따르는 자가 되어야 합니다. So a Christian. 예, 그렇기 때문에 우리가 크리스천이 되어야 되죠. And then we ask Jesus to come and baptize us with His Holy Spirit. 그리고 예수님께 어, 성령 세례를 주세요라고 구하는 겁니다. And we're going to pray, and I'm going to lay hands on you that you would receive it. 예, 그래서 저희가 같이 기도하고 제가 손을 얹고 여러분이 받을 수 있도록 기도할 거예요. And some of the school leaders and staff may do the same thing. 그리고 스쿨 리더와 그리고 스태프들이 또 할 수 있어요. So So nothing's going to take your mouth over. 그래서 어, 여러분의 입술을 우리가 억지로 움직이게 하지 않아요. It's not an uncontrollable thing that just comes out. 그래서 내가 통제할 수 없는 뭔가가 뭐 나왔어요라는 게 아니에요. You have to put the sound behind it. 여러분이 소리는 내셔야 돼요. And God will give you the words. 그리고 하나님이 어, 단어를 주실 겁니다. And a lot of what you're about, to, a lot of you will experience the fire of God in a minute. 그리고 많은 사람들이 성령님의 그 불을 경험할 거예요. And your body temperature will actually get really high. hot. 그래서 여러분의 그 몸의 기온이 엄, 체온이 엄청 올라갈 거예요. Because the fire of God will come on some of you. 왜냐면 하나님의 불이 여러분 중에 몇 사람에게 임할 거기 때문에. And some of you may feel a physical feeling. 그리고 어떤 분은 그게 실제로 느껴질 수 있어요. Some of you might not. 어떤 사람 안 느껴질 수 있어요. Some of you might not be able to stand up. 어떤 사람은 일어설 힘이 없을 수도 있어요. Because it just becomes so overwhelming. 왜냐면 너무 그게 강하게 임해서. But some of you might not feel anything. 나 어떤 사람은 아무것도 안 느껴질 수 있어요. The baptism of the Holy Spirit is not about what you feel. 근데 성령 세례는 여러분이 느끼는 게 중요한 게 아니에요. It's by faith you receive it. 믿음으로 여러분이 받는 거죠. So I believe here after the break when we do this. So 우리가 쉬는 시간 끝나고 이제 할 때. That everyone who asks will receive. 여러분이 구하는 자마다 받을 거라고 전 믿어요. So don't focus on what you feel. 그래서 어, 내가 뭘 느꼈지라고 거기에 초점을 두지 마세요. Focus on Jesus. 예수님께 초점을 주세요. And let him do what he wants to do. 그래서 예수님이 원하시는 대로 하실 수 있도록 I really believe this our generation needs to operate in the power of the Holy Spirit. 저는 정말 우리 세대가 성령의 그 권능으로 우리가 사역을 해야 된다고 생각합니다. Because Jesus could show up on the earth and do it all himself. 왜냐 예수님이 직접 이 땅에 오셔서 모든 것을 할 수 있어요. But he said it's better for you that I go. 하지만 내가 떠나는 것이 오히려 너에게 유익이다. Because if I don't go, the Holy Spirit won't come. 왜냐면 내가 떠나지 않으면 성령님이 못 오시니까. But when you receive the Holy Spirit, greater things will you do than I even did. 근데 성령님이 임하시면 내가 했던 것보다 너에게 더 위대한 일을 하게 될 것이다. So we're not just sitting around waiting for Jesus to come back. 그래서 그냥 예수님이 돌아오시기를 앉아서 그냥 기다리는 게 아니에요. He's waiting for us to do what he sent what he putting us to do. 그래서 예수님은 우리가 어, 예수님이 우리에게 말씀하신 것을 하도록 기다리고 계세요. I actually don't think he's going to come back until we get this. 그래서 우리가 이것을 이해할 때까지 예수님이 돌아오시지 않을 거예요. That we are God's hands and feet on the earth. 우리가 이 땅에 하나님의 손과 발이라는 것을 우리가 알아야 합니다. But we need to have the power of the Holy Spirit to do it. 근데 그렇게 하기 위해서는 성령님의 권능이 필요해요. Some of you want to follow Jesus but are having a really hard time. 어떤 여기 중에 몇 사람은 예수님을 정말 따 따르고 싶은데 정말 너무 힘들어요. But when we repent of our sin and our rebellion, 근데 우리가 우리의 죄와 우리의 반역에 대해서 회개하면 and we really do want Jesus, 그리고 우리가 정말 예수님을 원할 때 but we're just weak, 근데 우리가 너무 약하다. Holy Spirit gives us His power to live an overcoming life. 근데 성령님이 우리가 극복하도록 우리에게 힘을 주세요. So for those of you that are here that are struggling in that way, 그래서 여기 안에서 계속 씨름하고 있는 사람이 있다면, but you really do want it, 정말 그래도 난 원해요. I believe God's going to give that to you today. 하나님 하나님이 오늘 여러분에게 그걸 줄 거라고 저는 믿어요. I believe that is His desire. 그게 하나님의 열망이라고 저는 생각합니다. So do you guys have any more questions? Because we're going to take a break in just a minute. 예, 혹시 쉬는 시간 갖기 전에 여러분 질문이 있으세요? And so if you have any questions about what we're going to do today, now would be the time to ask. 예, 그래서 오늘 할 것에 대해서 질문이 있으면 지금 하세요. 혹시 이렇게 사람들이 혼자 있는데 혼자 바꿔줄 수 있어요? So can you actually receive can you actually receive the baptism of the Holy Spirit when there's no one around and it's just you? You could. It's rare, but you can. 흔치 안 어, 흔한 건 아니지만 할, 그럴 수 있어요. Um, how are 성령세를 몇 받을 수 있나요? I would say how many times can you be saved? 그러면 몇 번이나 구원받을 수 있죠? You get saved when you ask, right? 예, 우리가 But you can have encounters for the rest of your life. 영접할 때 구원을 받지만 그 이후에 우리가 예수님을 계속 경험하죠. 성령 세례도 마찬가지. So you get baptized in the Holy Spirit once. 성령 세례 한번 받는 거예요. But you may have many more encounters with the Holy Spirit. 네, 성령님을 더 이제 그 이후에 더 많이 경험할 수. That, that will receive His power to do more than you had before. 근데 그때 이제 그 상명세를 통해서 그 이전보다 더 놀라운 것들을 하도록 권능이 풀어지는 거예요. Does that make sense? 이해가 됩니까? Uh, so today, uh, I really just prayed for the baptism of the Holy Spirit. Yeah. 어, 오늘은 그냥 성령세를 위해서 기도하는 건가요? Yes. 뭐라고? so uh, when you said it's really rare to have the baptism of the Holy Spirit when you're alone, why is it rare? Because God likes to use people and community. 왜냐면 하나님은 공동체 안에서 사람들을 사용하기를 원하시기 때문에. And most of the time in Scripture, we see it comes through the laying on of hands. 그리고 성경에서 보면 많은 경우 안수를 통해서 나타나기 때문에. 제가 특별하게 특별하게 원한 게 없었는데 그냥. And so um, that's how it happened to him. He had a lot of curiosity, so he's reading the word, and he just had this special experience. And so he was just wondering why is it so rare. I just think that most of the time we see that God uses people. 근데 거의 대부분은 하나님이 사람들을 사용해서 이렇게 하는 거를 좋아하시기 때문이에요. And that's okay that it happened to you that way. 근데 그렇게 경험하신 게 잘못됐다는 게 괜찮아요? He does that. 예, 그렇게 하십니다. But most of the time he uses settings where we pray for each other. 근데 대부분의 경우는 거, 이제 이렇게 사람들이 같이 있는 자리에서 그렇게 하십니다. So your experience was real. 예, 그래서 경험하신 게 진짜예요? But most of the time it's it's done differently. 근데 많은 경우 이제 다르게 이제 나타난다는 거죠. Just like someone can get healed without anyone praying for them. 예를 들어서 아무도 기도하지 않았는데 그냥 치유받을 수 있어요. But most of the time people receive healing through the laying on of hands. 근데 많은 경우 사람들이 사람들이 손을 얹고 기도해 줘서 치유를 경험하죠. I've heard a yes and no to this answer, but I was wondering what you think about it when God gives some gifts, does he ever take them away based on like obedience 예, 그래서 이제 제가 다른 답변을 많이 들었는데 이제 하나님 한번 은사를 주시면 우리가 순종과 불순종하는 것에 따라서 그 은사를 걷어가실 수 있으니까. I'm going to teach on this tomorrow. 내일 가르칠 거예요. But it does say in the Bible that the gifts of God are irrevocable. 근데 이제 성경에서는 분명히 하나님이 은사를 주실 때는 후회하심이 없다라고 나와 있어요. That once He gives them, He doesn't take them away. 그래서 한번 주실 때는 다시 걷어가시지 않는다. And that is why you can live in sin and still operate in gifts. 그렇기 때문에 때문에 우리가 죄 가운데 살아도 성령의 은사를 사용할 수 있어요. Because giftings have nothing to do with our relationship with Jesus. 왜냐면 은사는요 사실 예수님과의 관계와 그렇게 어, 관련이 없을 수도 있어요. That's the fruit of the Spirit and the character. 예, 근데 이제 예수님과의 관계를 보면 성령의 열매가 Of course, it makes him really, really sad when we are not following Jesus, but still operating in gifts, and that's how. not good things happen. 근데 예수님을 따르지 않으면서 죄 가운데 있으면서 은사를 사용한다는 것 자체가 굉장히 슬프죠. 그렇기 때문에 우리가 이상한 일들을 많이 보게 됩니다. But we'll talk about that more tomorrow. 네, 그거는 내일 더 얘기할 거예요. Any other questions on the baptism of the Holy Spirit? Yes. 그래서 방언이 완벽한 기도의 언어라고 하셨는데 그렇다면 방언으로 기도하는 게 더 나은가요? We need to do both. 둘 다 해야 합니다. Because I don't know what I'm saying. 왜냐면 내가 무슨 기도하는지 모르죠. And I need to pray things that I know that I need to say. 그리고 내가 말해야 되는 것들을 반드시 말로 또한 기도해야 합니다. So I need to say things that I'm understanding and things that I'm not understanding. 그래서 내가 이해하지 못하는 언어, 내가 이해하는 언어 둘 다 해야 합니다. Because when we say things that we understand, it has a different emotion and a meaning to it. 왜냐면 우리가 이해하는 언어로 기도할 때는 우리가 그에 따르는 감정과 그런 여러 가지가 같이 나오죠. And that's just as important. 그리고 그것 또한 중요합니다. Um, last Monday, oh, okay, that must have been me like, being baptized in the Spirit which I never really thought about before. So today, like if that was what that was last Monday, today, like I do more praying for like to encounter Jesus that he release more of the power of Holy Spirit on me. yeah. I don't think you need to overcomplicate it. I think you just pray and get whatever He wants to give you. I love it. 지난주 경험, 월요일에 제가 분명히 예수님을 경험했다라고 예수님을 만났다라고 저는 믿는데 그러면 오늘 기도하는 거는 그러면은 어떤 기도를 하는 겁니까? 했을 때 너무 복잡하게 생각하지 마라. 하나님이 주시고자 하는 대로 받아라. 네, 성령세를 they've kind of been asking that same question. So you don't have to, but it's usually. Yeah. 예, 그래서 누가 꼭 기도를 해줘야지만 성령세를 받는다는 건 아니지만 대부분이 그렇습니다. So here's what I say. 자, 제가 이렇게 얘기하고 싶어요. Holy Spirit, if it's real, I want it. 성령님, 진짜라면 저 원해요. I want all that I can have. 제가 받을 수 있는 모든 것을 다 받고 싶어요. So I may not understand it yet. 그래서 내가 아직 이해는 못할 수 있지만. But if it's you. 근데 이게 진짜 성령님이라면. If it's raw and real, 이게 진짜라면 then I want it. 그러면 저 정말 원해요. And sometimes we begin to understand it later. 그리고 때로는 그 이해함이 나중에 올 수도 있어요. But we have to trust the Lord 근데 우리는 하나님을 신뢰해야 합니다. that if He is the giver of the gifts, 그래서 은사를 주시는 분이 하나님이라는 것을 우리가 that 알면 it's His desire to give us the fullness. 그리고 우리에게 온전함을 주기를 원하신다는 것을 우리가 So 알면 that's what we're going to pray for today. 그것을 위해서 우리가 오늘 기도하는 It's 거예요. important that you focus on Jesus 그래서 여러분이 예수님께 것이고 and not on me. 그래서 그리고 나의 나에게 집중하시지 마세요. And it's important that you focus on on Jesus. 예, 그래서 여러분 예수님께 집중하세요. And not on what you feel or don't feel. 그리고 무엇을 느끼든지 안 느끼는 안 느끼는지 그게 중요한 게 아니에요. And if you fall, you fall. 여러분이 넘어지면 넘어지는 거예요. If you stand, you stand. 여러분 계속 일어서 있으면 일어서는 if 거고. If you cry, if you laugh, it's all okay. 그래서 울든지 웃든지 다 괜찮아요. But you do not have to work something up. 근데 여러분이 뭐 스스로 뭔가를 만들어내려고 하지 마세요. So I don't want you to work up your emotions. 내, 어, 내 감정을 막 내가 이렇게 일으켜야지 하지 마시고. It doesn't make you more hungry or spiritual. 그게 그렇다고 해서 여러분이 더 영적이거나 더 갈급해지는 것도 아니에요. You just simply receive and trust Him. 그냥 여러분이 단순히 그분을 신뢰하고 받으셔야 합니다. And some of this is kind of hard to um, explain before. 예, 그래서 경험하기 전에 막 설명하는 게 좀 어려울 수도 있어요. So you'll see what I mean in a few minutes. 그래서 몇분 후에 내가 무슨 얘기를 하고자 하는지 여러분 알게 될 거예요. And then we'll debrief it tomorrow. 그리고 내일 아침에 같이 디브리핑을 할 거예요. So um, I believe that we receive the Holy Spirit once we believe that Jesus saved our, our lives. Mm-hmm. And a question on like when on Pentecost. even before that, the disciples, everyone already had the Holy Spirit in them. It was just the empowerment of the Holy Spirit baptizing them. So was, the question is, is that right? And also, would that mean that all of us would have to at least be a believer in Jesus Christ that he died for us? Everyone has to be a believer in Jesus Christ before you can receive the baptism of the Holy Spirit. Yes. 예, 그래서 여러분이 성령체를 받으려면 그 이전에 반드시 예수님을 따르기로 결정을 하셔야 합니다. You might feel the Holy Spirit or encounter the Holy Spirit become before coming a follower of Jesus. 그래서 구원을 받기 전에 성령님을 경험할 수는 있어요. But that is not the same thing as being baptized in the Holy Spirit. 하지만 그거는 성령 세례와는 좀 다릅니다. All right? Okay, so here's what we're going to do. 저, 저 이렇게 할 거예요. Don't move yet. 아직 움직이지 마세요. We're going to take a normal break. 그래서 여러분 우리 이제 원래 하던 대로 쉬는 시간 가질 거예요. But we're going to stack all the chairs up. 근데 의자를 다 쌓을 거예요. And we're going to get ready for ministry time. 그리고 같이 이제 사역하는 시간이 있을 거예요. And then I will lead you into what that looks like. 그리고 제가 어떻게 할 건지 제가 알려드릴 거예요. So take your stuff and put it away and get it out of the center area. 그래서 여러분의 물건들을 다 잡으셔서 가운데 남지 않도록 옆으로 다 치우세요. And then uh, we'll we'll do what's next. 그리고 나서 진행할게요. Okay. Um, 10 minutes? Amy, do you want to Um, no, time. Okay. So I will Okay, let's take a 15 minute break. 45, come back at 45. Yeah, we'll come back at 45. Wait, that's not 10 minutes. That's 10 minutes. 12 minutes. <laughs> okay, 12 minute break. We'll come back at 45. Can we get somebody to sweep the floor too, just because that's nice? 그래서 12분 정도 남았는데요. 그래서 45분에 다시 다시 교실에 돌아올 거고요. Does anybody want to volunteer sweep the floor? 그래서 혹시 그 바닥도 청소했을 수 있는 분 혹시 있나요? Okay. Thank you, Sydney. And we have snacks over here too. And guys, please go to the bathroom. We don't want you guys to leave like during the ministry.